Monte bicicli en la plei mal alta loco en la mundo. La morta maro, hebree yama melach, tio estas, sal amaro. Arabe, bajar el mayet, au bajar lut, tio estas maro de la morto, au maro de lot. Estas lago, kiun nutras la rivero Jordano. Gi estas sala lago, sen el fluantoi, circa dudec quadrata in kilometro in granda, cae situas en la Jordana malalte benajo. Tio estas la Jordana cavego, quiu estas la norda etendigio de granda rifto. L'acquo surfazzo situas 396 metroin sub mar nivelo. En quelcae secae iaroi gi atingas ecce minus quarcent metroin. Tial tiu ci areo estas la plei profunda ter surfazzo chiun oni povas atingi ciel volbe. La fundo de la lago mem situas 794 metroin sub mar nivelo. Sud occidente de la morta maro trovigas tri erosiai crateroi civi constituas tute specialam naturan fenomenon. La plei proxima alla morta maro, nomata la malgranda cratero, estas 7 km in longa, 5 km in larga, cae profunda average quindec metroin. Giuste il tiu cratero ni commensis nian dutagan excurson per mont biciclo la iniziato de tia excurso venis el quelcai kibuzoi cae mosavoi, tio estas cooperativai agriculturai loj el la nordo de la deserto de Negevo, por memorigi la forpa sintan niuna nezinon de ilia comunuma curazisto. Char mi estas lia familia amico, oni varmege invitis min partopreni tamen mi havis ne malmulta in duboin pri mia capablo el teni tian malfacilan excursum. Unue, ec de ciam antau quelcai iaroi, mi emeritigis cae forlassis la deserton por logi en la centro de Israelo, mi ne plu biciclas exter voie. Due, Mia mon biciclo shaina svere anta diluva compare cun la moderna e tecnologia i biciclo. Laste sed ne balaste, mi estis minimume dec quin iaro in pli maliuna o la alia i tridec parto prenantoi. Nu bone, a ger com a ger. Mia baso estis en la caravaneio fata morgano de la mosciavo neotta Kikar apud la suda pinto de la morta maro. Tie ni cune mangis cae dormis en comuna i tendoi. La unua tago ni biciclis quarde coc kilometroin tra la malgranda cratero, canionoi cae transpassoi. Compreneble la multa i supreniroi estis por mia i gamboi cae por mia netiom tauga mont biciclo vera defio. Sed lau necesse, mi sen honte cae vigle, lau iris piede la cruta in supreniroin. Surprise, ancau la plei parto de la aliai partoprenantoi ne progressis tion pli rapide ol mi. Tiel mi povis tranquille giui la deserta in vidindagioin pri i mi vere havas nostalgion en mia nuna urba vivo, cae plesure babili cun la apudai cum raidantoi. La duan tagon, mi cae mia malnova mont biciclo vere ne antau vidite vengis nia flanche alla plei modernai cae tre multe costai modeloi de mont bicicloi. La itinero de quindec du kilometroi serpentis tra la fundo de du mallargiai canionoi quie quelca in tago in antaue fluis torrento. Do, quancam la irvoio estis presca o ebena, oni devis al fronti coton, sablajoin cae gruson. La modernae hidraulicae disco bremsoi blocigis pro la rapida amassigio de coton tiel che la radoi ne plu povis turnigi cae la raidantoi estis dedigita i ciu momente halti por ia maniere forpreni la coton. La sama coto tute ne genis mia in tradizia in supra in guma in brengsoim, char gi falis ne blocante la radoi. Ecce tra sabloi cae grusoi la conduto de mia biciclo, cae compreneble mia raidado esti suffice dignai. Se crome oni aldonas la facton che mi havis la eblezzon publice cae trafe reclami esperanton, sen dube eblas concludi che malgrau la i clopodoi, la resultoi de la excurso estis vere contentigai.